Հայ բարեգործական ընդհանուր միության կինձերներեսներ ծրագիրն Արցախում կազմակերպվում է արդեն երրորդ անգամ։ Ելնելով Արցախի շրջափակման պայմաններից կազմակերպիչներն ընտրել են դասընթացի վարման արցանց ձևաչափը։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Արցախի գրասենյակի աշխատակից Ռոզա Սայադյանը տեղեկացնում է, մոտ 60 դիմորդ են ունեցել, նրանցից 23-ն անցել են հարցազրույցի փուլը եւ ՀԲՄ հետ իրենց բիզնես հմտությունները բարելավելու հնարավորություն ստացել։ Թե ինչ սկզբունքով են ընտրել մասնակիցներին, Ռոզա Սայադյանն է մանրամասնում ստանձնում։ Ընդունելությունը կատարվում է ըստ նրան, թե որքան է իրագործելի ներկայացված բիզնեսը, ինչքանով է ռեալ, ինչքանով է հնարավոր իրականացնել, ու նաև մասնակիցների պատրաստակամությունը մասնակցել 3 ամսյա դասընթացներին, կատարել տնային առաջադրանքները ու այդ լարված աշխատանքը իրականացնել 3 ամսվա ընթացքում, ով վերջում մասնակիցները պետք է ներկայացնեն բիզնես պլան, ներկայացնեն իրենց ծրագիրը եւ եւ ժյուրի անդամները կորոշեն ով է ստանում դրամաշնորը։ Դրանից բացի նկատի կառնվի այն փաստը, թե որքանով են արդյունավետ կատարել իրենց այն առաջադրանքները, ինչ առաջադիմություն ունեն։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունն Արցախի հետ է նրա եւ լավ եւ վատ օրերին միշտ իր ծրագրերը հարմարեցնում է ստեղծված իրավիճակին։ Այս անգամ էլ կազմակերպությունը ստիպված եղավ ոչ ստանդարտ լուծման գնալ, հաշվի առնելով շրջափակումն ու դրա հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Սովորաբար դասընթացներն իրականացվում են տեղում Հայաստանից կամ այլ երկրներից հravirված մասնագետ դասընթացավարների մասնակցությամբ, բարձաբանում է Ռոզա Սայադյանը։ Այս անգամ Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման պատճառով, քանի որ անհնար է մասնագետներին բերել Արցախ, միևնույնն է որոշել ենք այդ պատճառով չեղարկել մեր ծրագիրը եւ որոշել ենք կազմակերպել դասընթացները on-line Ընդհանրապես on-line աշխատելը շատ ավելի դժվար է, ճիշտն ասած, ամեն դեպքում կենթանի շփումը շատ ավելի արդյունավետ է եւ ցանկալի է, բայց միևնույնն է որոշել ենք այդ պատճառով չդադարել դասընթացները, ավելի լավ է անենք on-line, քան ընդհանրապես չանենք։ Դասընթացն արցանց է իրականացվում, ավելացնում է Սայադյանը, բայց քանի որ հովհարային անջատումներն էլ իրենց պայմաններն են թելադրում եւ մասնակից 23 կանայք էլեկտրաէներգիայի անջատման տարբեր գրաֆիկներ ունեն, որոշել ենք դասընթացները անցկացնել ԹՄՕ կենտրոնում, այդպես մասնակիցները կարողանում են իրար տեսնել, իրար հետ ծանոթանալ, իրար բիզնեսով իրար հետ կես կեսվել, իհարկե ապահովում է կենթանի շփումը, ինչ որ մասնակի ապահովում է։ Մասնակիցները հավաքվում են ԹՄՕ կենտրոնում եւ այստեղից միանում ենք դասախոսին։ Դասախոսությունն այսօր Սոնա Մատինյանն էր մատուցում արցանց մասնագիտությամբ բիզնես հոկեբան է։ Գործարարության մեջ առաջին քայլերն անող կանանց սովորեցնում է թիմը կառավարելու հմտություններ, արցանց շփման անհարմարություններ Ռեժիմները չեն վհատեցնում ոչ դասախոսին, ոչ մասնակիցներին։ Այստեղ էլ ինչպես բիզնեսում ելքեր կան։ Մասնակիցները ստեղծված իրավիճակում նաև հնարավորություններ են տեսնում։ Այսօր մենք թիմի կառավարում ենք դինարգելու առհասարակ շահառուներ եւ թիմ։ Եկեք պայմանավորվենք, որ եթե դուք իմ ձայնը լավ չեք լսում կամ ինչ որ մի բան լավ չի հասկացվում կամ ինչ որ մի բան տեմպը հարմար չի, դուք ինձ ասեք, որ ես իմանամ, հա։ Գլոբալ էս ունի շահառուն այն բոլոր մարդիկ են, որոնք ինչ որ մի ձև առնչվում են բիզնեսի հետ ունեն ազդեցություն բիզնես վրա կամ դրական կամ բացասական տեսանկյունից Անուշ Եսայանը 25 տարեկան է։ Արցախում նոր բիզնես ուղղություն է որոշել հիմնադրել։ Զբաղվում է միկրոկանաչիների արտադրությամբ։ ՀԲԸՄ կանանց շրջանում ձեռներեցության զարգացման այս ծրագրի մասին տեղեկացել է ընկերուհուց եւ որոշել, որ գործարարության մեջ հաջողության հասնելու համար հիմքերը գրագետ պիտի դնի, ինչու միկրոկանաչեղեն պարզաբանում է։ Նրանք համարվում են շատ օգտակար product եւ տասապատիկ վիտամիններով հարուստ են, քան սովորական բանջարեղեններն ու կանաչիները, ու հենց դրա համար ուզում եի զարգացնել այդ միտքը։ Ծրագրին դիմելուց նախորոք արդեն տրամադրված էի, որ հաստատ ինչ որ փոփոխություններ տեղի կունենան իմ կյանքում եւ բիզնեսում, այսինքն ավելի մեծ հաջողությունների կհասնեմ եւ սպասելիքները արդյունքի հետ համապատասխանում են, այսպես ասած, Ճիշտ է, դեռ մինչև դասընթացի ավարտը կա 2 ամիս, բայց Անուշն արդեն հասցրել է գնահատել այն։ Դասերը ծավալուն են, մանրակրկիտ, հագեցած, մեծ բավականություն եմ ստանում, ասում է։ Մասնակիցները հետաքրքրությամբ են փոխանակվում փորձով, շփվում թիմի ներսում, յուրաքանչյուրն իր ապրանքն է ներկայացնում, գնահատելու, որոշ դեպքերում նաև համտեսելու համար։ Կին ձեռներեսներ դասընթացը կավարտվի օգոստոսի 5-ին։ Գործարար կանայք ձեռք կբերեն նոր կարողություններ սեփական բիզնեսների առաջխաղացման համար, իսկ լավագույն մաս Մասնակիցները կարժանանան դրամաշնորհի ՀԲՄ կողմից։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։